بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah meleklerle müminlerin arasında olan temas əlaqə barəsində danışacağım. Əvvəlcədən xəbərdar etmək istəyirəm ki, mələklər müminlərə qarşı çox mərhəmətli, mülayimdirlər. Bu da müminlərin yüksək əxlaqa malik olduqlarına görə, təqvalı olduqlarına görədir. İndi görəcəksiniz, kimlərə mələklər necə hizmət göstərib, kimlər üçün nələr ediblər. <coughs> Birincisi, mümini mələklərin sevməsi haqqında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əgər Allah hər hansı bir mümini sevərsə, əmr edər Cəbrail aleyhissalama, o da onu sevsin. Sonra əmr edər bütün göy əhli, mələklər onu sevsin tapşırır. Allahın məhəbbətini qazanmaq üçün çalışmaq, əlindən gələni əsirgəməmək lazımdır. Onunla sən mələklərin məhəbbətini də qazanacaqsan. Və həmsinin yer üzündə də ona hörmət olunacaq. Əksəriyyət onu sevəcək, sevməyənlərdə, sevməyənlərdə daxildən biləcəklər ki, həqiqətən bu şəxs şəxsiyyətdir. Bu da müminlərin deyək ki, imamı, peyğəmbəri, elçisi Məhəmməd s.ə.v və onunla oxşarlar və oxşarlar. Lakin nə etməlisən ki, Allah səni seçsin? Bu sualı Peyğəmbər s.ə.v bir sahabə verir və çox gözəl cavab alır. Gəlir deyir, ya Rasulallah, mən nə edim ki, Allah məni sevsin və insanlar məni sevsin. Deyir ki, dünyaya göz dikmə, Allah səni sevsin. İnsanların əlindəkini göz dikmə, insanlar səni sevsin. Yəni, yaşa yalnız axirət üçün. Allah rızasını qazanmaq üçün. Allah da səni sevəcək, insanlar da. Allah səni sev sevdikdə əmr edəcək mələklər səni sevsin. Mələklər sevməklə də səni qoruyacaq insanlar səni sevdikdə, sənin özün heç ağlına, ağlına gəlməyən yerdən gələcək. Hamısı bir-birinə bağlıdır. Əvvəli isə Allaha olan sevgidən başlayır. Allah üçün yaşaya, Allah rızasını qazanmaq üçün. Allah sənə özü kömək olacaq. Hər tərəfli. İkincisi, mələklərin qoruması barəsində. Keçən dəfə dedim, Quran-ı kərimdə əvvə var. Ləhumma aqtibatun min beyni yedeyhi və min xalfi yəhfəzunahum min əmrillah hər bir insanın arxadan və önündən onu qoruyan mələklər var. Lakin Allaha arxayan olmadıqda o mələklər çəkilir qırağa, qalırsan tək, arxasız və heç kəs sənə kömək olmur. Peyğəmbər olsan da belə. Süleyman Aleyhisselam bir gecədə yüz qadınla hamısı da zövcələri olur. Dildarınla dil salaqədə olur. Və e deyir, yüzündən də oğlum olacaq. Onların hamısı mücahid olacaq. Köməkçisi, məsləhətçisi deyir, inşallah deyir. Ona məhəl qoy burada inşallah demək də yadından çıxır. Süleyman aleyhisselam inatkarlıq göstərib demir, demir ki, inşallah deməsəm də olar. Desəm də deməsəm də olacaq. Yox, Peyğəmbərə belə şey yaraşmaz. Onun sadəcə yadından çıxır. Şeytan ona unutturur inşallah deməyə. İnşallah demir. Və 100 qadının 99-undan heç nə olmur. Birindən də olan uşaq yarımsıq da olur. Və bununla da Allah ona sübut edir ki, hər şey mənim əlimdədir. Mənim əmrimlə, mənim gözətçilərim səni və insanları onunla qorumasa, onlara hizmət göstərməsə, onlara heç kəs arxa olmayacaq, heç kəs kömək eləməyəcək. Həmsinin müminlərə dua etmələri. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər s.ə.və həyatında və öldükdən sonra da mələklər və Allah ona xeyir dua edir. İnna Allaha və mələikətəhu yusallun alən nəbi hal-hazırki vaxtda Allah və mələkləri Peyğəmbərə xeyir dua edir Ya eyyuhə ləzinə əməni salli aleyhi və səllim təslimə. Ey iman gətirənlər, siz də ona xeyir dua edin. Allaha xeyir dua etməsi nədir? Bəndəni tərifləməsi və ona rəhm etməsi. Mələklərin xeyir duası isə həqiqətən dua etməsi və onun üçün bağışlanma diləməsidir. İndi ayələr gələcək, görəcəksiniz ki, mələklər insanlara, xüsusən də elm əhlinə, xüsusən elm əhlindən. Cahil müsəlmana çox nadir Allahdan mələklər dua edir. Amma xüsusən elm əhlinə mələklər daima dua edir. Dənizdəki balıq da dua edir. Bu gələcək hədislər, görəcəksiniz necə əzəmətli hədislərdir. Mələklər xüsusən həmən şəxs üçün, həmən mümin şəxs üçün dua edir, bağışlanma diləyir Allahdan. Bunu yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın bu hədisi. Əbu Umar radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir Allah və mələkləri yuvasında olan qarışqa dənizdə olan balıq belə insanlara öyrədən şəxsə xeyrdua edir, bağışlanma deyir. Öyrədən şəxs özü gərək öyrənsin ki, özü gərək elmli olsun ki, insanlara da öyrətsin. Deməli, elmli olan şəxsə, alimə, görün kimlər xeyirliyədir? Allah, mələkləri və heyvanlar. Subhanallah. Bu xeyirdən ancaq bu xeyri başa düşməyən məhrum ola bilər. Vaxtını boş-boş keçirməklə, sigaret çəkmək, içki içmək, zinakarlıq, kində durmaq, nərdatmaq, boş-boş fayda verməyən şeylərlə məşğul olanlar həqiqətən bu duadan, gör kimlərin dualarından, xeyir duasından uzaqdırlar. Lakin fikirləşsəniz ki, hər dəfə kitab alıb əlinizə oxuduqda, bu an fikirləşsəniz ki, bu dəqiqə Allah, mələkləri, heyvanlar mənim üçün xeyir dua edir. Bu kitabı əlinizə alanda oxuyub qutarmamış yerə qoymazsınız. Həmsinin məscidlərdə mələklər namaz qılanlar üçün, məscidə gələnlər üçün necə xeyir duyaydır, necə bağışlanmalıdır. Bu barədə Peyğəmbər Xəsələm xəbər verir. Deyir ki, o kəs ki, məscidə gəlir, mələk dua edir, deyir ki, Allahım, ona rəhmət, onu bağışla və hər bir şər qüvvələrdən onu uzaq et o vaxta qədər ki, o təharətli olur. Yəni, pak, təmiz olana qədər, olan müddətdə mələklər ona dua edir. Dəstəmazını itirsə, məscidi tərk etsə, mələklər də ona olan xeyr duanı tərk edəcək. Həmçinin ilk səhvdə olanlara, birinci səhvdə olanlara mələklər daha çox dua edir. Nə üçün? Ona görə ki, onların qəlbi məscidlərə bağlıdır. Gözləmir ki, namaz başlayanda gəlib sataram namaza, dördüncü rükətə sataram, üçüncüyə sataram. Belə fikirləşmir. Səhlənkar yanaşmır cəmaat namazına. Siz fikir verin, namaz qılmaqla iman artır, bəli. Amma cəmaatla namaz qılmaqla iman 10 qat artır. Bəlkə də ondan artıq artır. Çünki cəmaatdır. Cəmaatla olmağın özü insanın imanını artırır məsciddə oturub gözlədiyin müddətdə Mələkələr yenə sənə dua edir. Namaz bulmasan da, Quran oxumasan da, lakin Allahın evində oturmusansa, fitnə olan yerlərdən bazardır, bardır, restorandır və s. və s. yerlərdən uzaqdasansa, yalnız oturduğuna görə mələklər sənə rəhmət oxuyur. Xeyir istəyir Allahdan. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat gətirdikcə, xüsusən də bu gün, günü, sabah gün bakana qədər. Salavat gətirdikcə, her salavat gətirdikcə Allah subhanahu teala da sənə xeyir dua edir mələkləridir. Peygamber sallallahu deyir, her dəfə mənə salavat gətirdikcə, mələk də deyir, sənə də ondan da artıq olsun. Duada da Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mənə salavat gətirin, Allah da sizə 10 qat bundan əvəzini versin. Bunlar hamısı ibrətdir. Xəstəni ziyarət etdikdə. Xəstəni ziyarət etdikdə də mələklər xeyir dua edir. Allahdan sənin üçün bağışlanma diləyir. Mələklər, bir mələk yox, mələklər Deyir ki, o şəxs ki, müsəlman qardaşını, xəstə müsəlman qardaşını ziyarət edir. Allah subhanahu teala 70 min mələk göndərir. Bu mələklərin hamısı onun üçün günortadırsa axşama qədər, axşamdırsa səhərə qədər xeyir dua edir. Allahdan onun üçün bağışlanma dilir. 70 min mələk xəstə qardaşının yanına bir şey alma alıb gedmək deyən çətin şeydir bu, bu boyda savabdan məhrum olursan. Həmsinin müsəlman qardaşın üçün nə dua edirsənsə, fələk də sənin üçün edir. Bazardığınız qədər qardaşlar üçün dua edin. O qardaşlar getsin qabağa. Eybi yox. Qardaşlar getsin qabağa, sənə də dağa olacaq. Sənə də arxa olacaqlar. Müminlər bir nə kimidirlər? Bir bina kimidirlər bir-birini tamamlayırlar. Necə ki, kərpici kərpic üstə qoymaqla bir bina tikilir. Müminlər də ona bənziyir. Bir-birini tamamlayırlar. Peygamber s.ə.v bir dəfə sahabələri ilə oturur. Deyir ki, indi bir şəxs daxil olacaq. O cənnətli idi. Qapı açılır. İndi o vaxt necə qapı olub Allah bilir. O şəxs girir səri. Hamı baxır ki, bu şəxs hər gün gəlir ancak farzıdır, sıvcıdır. Sayısını ilemiş. Bir gün, ikinci gün yine bir, hemen şahs dahil olur. Üçüncü gün yine bir, yine hemen şahs dahil olur. Sahabelerden biri gözmür. Sefel Emre Amca Abu Hureyre radıyallahu anh. Sefel Amca. Sahabelerden biri gözmür. Gelir. Onun evine. Diyor ki bes evde, evdekilerle aramızda anlaşılmamazlık olur. Ne var ki ben sizde kalın bir mesele Yeranqaz. Üç gün qalır, böyük əbi gəlir ancaq səhər namazını qılır, və salam. Yıxılıb yatır, səhər durub gerişə. Heç nə eləmir. Axır dövmür. Deyir, biz fərz, sünnə, sünnə orucları və hər şey, gecə namazları, hər bir ibadətlər edirik. Heç Peyğəmbər s.ə.v bizə demir ki, cənnət əhliyik. Amma sən niyə edirsən ki, Peyğəmbər s.ə.v səni müjdəliyib həyatda? Deyirsən, mən yatmamışdan qabaq qəlbimi təmiz boşaldıram, heç kəsə qarşı kin, həsət, paxıllığa yer vermirəm qəlbimdə və hamı üçün Allahdan xeyirliyə istəyirəm. Bütün müsəlmanlar üçün, ölənlər üçün, dirilər üçün Allahdan xeyir istəmək, mələklər də onun üçün o qədər istəyir. Göründə bu hər gecə yatmamışdan qabaq nə qədər savab qazanır. Cənnətlə müjdələnir. Fikir verin, subhanallah və heç zaman pis şey arzulamayın. Xüsusən də ölüm. Xüsusən də ölümü arzulamayın. Nə qədər çətin vəziyyətə düşürsünüz, düşünün, ölümü arzulamayın. Türməyə də saya bilərlər, işini də verə bilərlər, döyə də bilərlər, dininə görə və s. Amma səbir eləməlisiniz. O an gəlib satsa ki, artıq doğrudan da hiss edirsən ki, bezmirsən, yaşamaq istəmirsən, onda Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini yadına sal. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, heç kəs ona toxunan zərərə görə, çətinliyə görə ölümü arzulamasın. Əgər ölümü arzulama zərurətində qalarsa, o desin, Allahümmə əhini mə kənədil həyatu xayrənli və təvəffəni üzə kənədil vəfatu xayrənli yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşat. Allahım, yaşamağım xeyirlidirsə məni yaşat. Ölümüm xeyirlidirsə məni öldür. <clears throat> Əssalam, bu cürlə dua et. <clears throat> Sonra e, müminlər üçün mələklərin bağışlanma diləməsi xüsusən Qafir surəsi 7, 8, 9-cu ayələrdə qeyd olunur. Azərbaycan Quranında bu Mumin surəsi kimi gedir. Bu hərfi olmadığına görə. 40-cı surədir. Allah subhanahu teala buyurur ki, "Əllezine yahmiluna al-arsha vel vellezine a'lezine yahmiluna al-arsha ve men havlehu yusabbihuna bihamdi rabbih." O kəslər ki, ərşi saxlayır, e, o, o mələklər ki, ərşi saxlayır və onun ətrafındakı mələklər, onların hamısı Allahı həm səma ilə təsdiq edir, ona tərif deyir ve yu'minûne bihi sana iman getirir. Şey, iman, iman getirirler Allah'a. Ve yestahfirûne lillezine emen. Ve ona, ve ona iman getiren müminlere bağışlanma dileyirler. Allah'tan bağışlanma dileyirler. Bağışlanmanı nece dileyirler? Ne diyorlar? Dua edip diyorlar ki Rabbena vasi'de kulle şeyin rahmeten ve ilmen. Ey Rabbimiz sənin elmin və rəhmətin də çox genişdir. Hər şeyə əhatə edir, ehtiva edir. Fəxfir lilləzinə təbu və təbəu səbiləkə. Və kəslər ki, tövbə edib və sənin yolunu tutub gedirlər, onları bağışla. Tövbə edib sənin yolunu tutub gedənləri bağışla və fihim əzəbə cəhim və cəhənnəm əzəbindən onları qoru. Rabbena və ədxilhum cənnətə adnin illəti və ədtəhum. Ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz onlara vəd etdiyin ədin cənnətlərini onlara bəxş et. Onları ora daxil et. Bununla da kifayətlənmirlər. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِيَّتِهِمْ İnnəkə əntəl əzizül həkim Və onlardan, onların ata-analarından həyat yoldaşlarından və evladlarından salih olanları da onlarla bərabər ədin zənnətinə daxil et. Salih olanlar fikir verir, mələklər bunu qeyd etdi. Salih olanlar, salih olmayanlar kim olur olsun? İbrahimin atası cəhənnəmli oldu. Nuhun oğlu cəhənnəmli oldu. Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi cəhənnəmli oldu. Və bunlara onların peyğəmbərliyinin heç bir faydası olmadı. Hər kəs özünə görə cavab verəcək. Peyğəmbər nəslindəndir, seyiddir, nədir? Fərqli yoxdur. Və əməli ki, Allah və Allahın dediyi kimi, Peyğəmbər Fəsələm dediyi kimi olmayacaq, Allah onların hamısını zəhənnəmə atacaq. <coughs> Elm məclislərində iştirak edənlərə onlar nəzarət edir, onları himayə edir, əhatə edir, qoruyurlar. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mələklər var ki, Allah s.ə.v onları elm məclisləri üçün xüsusən yaradıb. Onlar yalnız yer üzünü səyahət edir, elm məclisi görən kimi ora gəlir. Əhatə edirlər qanadları ilə yerdən göyə qədər. Heç bir şər qüvvə ora daxil ola bilmir. Başqa rəvayətdə də bu rəvayətin ardı var. Yəqin ki, onu bilirsiniz. Soruşur ki, qullarım nə istəyir? Deyir, səndən cənnəti istəyirlər. Deyir, görüblərmi cənnəti? Deyirli, yox, yaran. Deyir, bəs görsələr necə? Görsələr daha da çox istəyərlər səndən cənnəti və daha da çox çalışarlar ki, cənnətə düşsünlər. İkinci sual, bəs nədən sığınırlar, nədən çəkinirlər? Sənin əzabından, cəhənnəm əzabından. Allah təala buyurur, məyər onlar bu əzabı görüblər, cəhənnəmi görüblər, deyir, yox ya Rəbb. Etlərlə iman gətirirlər. Deyir, bəs görsələr necə? E, görsələr daha da çox bu qadağan etdiyi şeylərdən çəkinər və daha çox sənə panah varlar, sənə sığınarlar. Fikir verir, sonra nə deyir? Ayələrdə saxlayın. Hamı, hamı sündü hər gün deyilir. Deyir, şahid olun. Mən onları bağışladım. Subhanallah. Mən onları bağışladım. Mələklərdən biri deyir ki, yarab, onların arasında bir nəfər var. Elə bunu yol keçirdi. Heç elmə, elm məclisi üçün elm məclisi xatirinə gəlməmişdi. Elmə qulaq asmaq üçün gəlməmişdi. Yol keçirdi. Dedi ki, cəmaat yarışır, mən də gedim oturum, görüm orada nə söhbət edirlər. Deyir, onları, onu da bağışlayıram. Çünki oturanlar elə bir qövmdürdür. Elə insanlardır ki, onlarla oturan bədbəxt olmaz. Allah subhanahu teala görürsünüz bizi hansı insanlardan edib. Bizi seçib. Nə qədər insanlar var bu dəqiqə hansı avam işlərlə məşğul olurlar, başlarını xarab edir, nə qədər günah qazanırlar. Ancaq Allah bizi seçib, biz də haradasa ola bilərdik. Allah bizi qoruyur. Başqa rəvayətdə də <clears throat> deyir ki, mələklər o deyil ki, oturub Allaha yar edir. Allah tərəfindən dörd mükafat gəlir onlara. Birincisi, mələklər onlara əhatə edir. İkincisi, Allahın əminəmanlığı onların üzərinə sükunət, onların üzərinə inir. Üçüncüsü, Allah onları bağışlayır. Və dördüncüsü, ən başlıcası onları Allah öz dərgahında yad edir. Mələklərin yanında. Deyir ki, bax, filan kəslər məni yad edir. Olan kəslər məni xatırlayır. Allah Allahın Quran-ı kərimdə vəd edir, fəskurun yəskurkum. Onu yar edin, mən də sizi yad edin. Ondan uzaq olacaqsan, Allah da səndən uzaqlaşacaq. Nəsullah fənəsiyahum. Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Onlardan üzlənlərdi. Mələklərin xüsusən cümə günü və umumən başqa günlərdə yaxşı əməlləri yazması. Ümumən yaxşı əməlləri mələklər yazır. Yəqindir. Kimə günü isə? Xüsusən. Cümənin ilk saatında gələn dəvə, ikinci saatında gələn, öküz üçüncüdə gələn, qoç dördüncüdə, xoruz beşincidə də yumurta kimi sədəqə vermiş sayılır. Bu 5 saatını necə təyin edirsən? Gün çıxandan ya fəzir namazından. Tıqlafı məsələdir. Ta imam minbərə qalxana qədər. Olan vaxtı 5 hissəyə bölürsən, 1-ci saat, 2-ci saat, 3-cü, 4-cü, 5-ci saat hesab edilir. Bundan əlavə, bundan başqa imam minbərə qalxana qədər mələklər yazır. Kim gəldi cüməyə? İmam minbərə qalxdıqdan sonra onlar dəftərlərini, Allah bilir onlarda nədir, bağlayır, daha yazmırlar. Deməli, o kəs ki, səhlənkarcasına cümə namazına yanaşır, yalnız namazın bəlkə də ikinci rükətinin rükusuna çatır ki, e, rükuya çatsandır günah sayılır da. E, fikirləşmir ki, sən gör nədən məhrum olursan? Mələkələrin xeyr duasından və bir də xütbədən. Bu iki şeydən məhrum olursan. Allah bilir sənin o cümlən necə qəbul olur. bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v namaz qılır Səmi Allahu limən həmidə deyib qalxdıqda arxadakı sahabələrdən biri Rəbbənə və ləkəl həmd həmdən kəsirən təyyibən mübarəkən fi deyir qalxır. Peyğəmbər səsən namazı bitirdikdən sonra deyir onu kim dedi? Şirir ilk dəfə sahabədən eşidir və təsdiq edir onun dediyini. Buna da bu da sünnə sayılır. Çünki təsdiq edir, inkar etmir. Təsdiq edir və deyir ki, Vallahi deyir, mən gördüm ki, bir dəstə, yəni 30 neçə mələk, 30 neçə mələk, tələsirdilər ki, onun dediyini kim birinci yazsın? Şöyle, bu sahabə ixlasla bunu etmişdi. İxlasla etdi və Allah onun ixlasına görə gör necə mükafatlandırdı. <clears throat> Mələklərin daima bizə nəzarət etməsi, Nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v tövsiyə edir ki, xüsusən süb namazını, bir də əsr namazını tərk, etməyə, tərk etməyək. Çünki süb namazında, bir də əsr namazında mələklər öz növbəsini dəyişir. Hər iki dəstə mələklər Allahın hüzuruna gedəndə hər ikisindən Allah qala soruşur, Allah bilir, lakin onlardan soruşur. Soruşur ki, qullarım hansı vəziyyətdə idi siz gələndə? Hər ikisi deyirlər, namaz qılırdılar. Pişirir, pişir namaz Birinci dəstə qalxır, onlar görür ki, bu süb namazını qılır. İkinci dəstə inir, onlar da görür ki, süb namazını qılır. Əsr namazında ikinci dəstə qalxır, görürlər ki, bu əsr qılır. Birinci dəstə inir, onlar da görür ki, bu əsr qılır. Əsr namazını və, zor, e, və süb namazını hər iki toplum mələklər şahid olur. Və e, qiyamət günü onlar da şəhadət edəcək ki, bu adam süfü qılırdı. Bəs o kəslər ki, süfə bir saat qalmışa qədər oturur internetlə, gizli şeylərlə məşğul olur, müsəlman olur. Sonra yatır, süfə də qalxmır. Bəs onların hala necə olacaq? Əsr namazına dərsdən gəlir, dincəlmək lazımdır. Ancaq yatıb əsri, məğribə yaxın olanmaq lazım deyil dincəlməyin də öz vaxtı var, Allaha haqqını ödəməyin də öz vaxtı var. Quran oxunduğu zaman mələklərin emməsini müəllif deyir, lakin buna əsas yoxdur. Bu bir hədis gətirir. Bu hədis o sahabəyə xasdır. Sahabə üçün ola bilər kəramət idi. Başqa heç kəsə bu olmamışdı. Hüseyd ibn Hübeyr Quran oxuyur böyük parıltı neysə, parıltılı bir şey yaxınlaşır ona tərəf. Yaxınlaşdıqda, e, yaxınlaşdıqda at şaha qalxır. Oğlu da yatırmış, qorxur ki, birdən at qalxıb oğlunu tapdalaya, Quranı saxlayır oxumağa. Və səhər Peyğəmbər s.ə.və xəbər verdikdə, deyir ki, onlar o mələklər idi, parıltılı gələn, sənə yaxınlaşan mələklər idi. Quranı dinləmək üçün gəlmişdilər. Və sən sübhəyə qədər oxusaydın, sübh açılana qədər onlar səni dinləyəcəkdilər. Saxladın, onlar da səni tərk etdilər. <clears throat> Həmsinin müminləri müjdələməsi. Mələklər bir çox müminləri, peyğəmbərləri müjdələyiblər. İbrahim Aleyhisselamı İshaqla müjdələyir. melekler. Hatta İbrahim Aleyhisselam hayat yoldaşı deyir ki, bu qoza vaxtı bizim necə evladımız ola bilər? Aleyhisselam müjdələyir ki, Allah her şeye qadirdir. Məryəm Aleyhisselamı İsa ilə müjdələyir. İbrahim'in, e, Musa'nın anasını ona qaytarmaqla vəd edir, müjdələyir. Xədicə radiyallahu anhanı salam verməklə, cənnətdə evlə müjdəliyir. Ayşə radiyallahu anhanı həmsini, Fatıma radiyallahu anhanı həmsini o qədər müminlər edib ki, sağ ikən mələklər onu cənnətlə müjdəliyir və ya başqa bir Allahın mükafatı ilə müjdələyiblər. Sonra mələkləri yuxuda görmək. Yəni, mələk, mələyi yuxuda görmək olar. Amma kim təsdiq edəcək ki, o mələk idi. Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında baş verib, Peyğəmbər s.ə.v təsdiqləyib ki, bu mələk idi doğrudan. Amma indi kimsə mələk görərsə, onun gözünə mələk görsənərsə, desə ki, bu mələk kim təsdiq edəcək? Təsdiq olmadığı üçün yəqin heç təsdiqə bilməz ki, gördüyü mələkdir. Deməli, çox maraqlı hədisdir. bazı firgelere bu büyük bir reddir. Bukhari Rahmanullah rivayet edir ki Peygamber sallallahu Ayşe radiyallahu anh'a deyir ki yukarıda gördüm ki bir melek geldi ve yanında da yüzü bağlı bir kadın var idi. Dedi ki, bu qadın sənin zövcən olacaq. Bu qadın sənin zövcəndir. Üzündəki izabı açdım, gördüm sənsən. Hələ Əşər Əcalan hanı almamışdı. Mələk artıq əvvəlcədən müjdəliyir ona. Fikir verirsiniz? Yuxuda bu onun üçün seçilib. Ölənə qədər Peyğəmbər s.ə.v onu boşamayıb. Və kimlərsə E, müminlərin anasına fahişə deyir və bununla da gör nə böyük günah qazanırlar müminlərə, mümin kişi və qadınlara etmədikləri işdən ötürü əziyyət verənlər üzərlərinə açıq aydın böhtən götürmüşlər Quran-ı kərimdə bu öz təsdiqini tapıb həmsinin müminlərlə bərabər cihadda iştirak etməsi Qədir döyüşündə Uhudda içində Allah and olsun ki, mənim yanımda onu etsə, e, belə etsə, onun başından sıxıb yerə basaram, tapalayaram onun başını. Və bir az müddət keçir, Peyğəmbər s.ə.v gəlir. Gəlir və başlayır namaz qılmağa. Səcdə edəndə Əbu Cəhər bu sözü deyib, Allaha da and içəndə, yəni özlərinin o bütlərinə and içib deyib, vəllət vəl-üzzə and içir. Deyib, sözündən də dönə bilməz. Ərəblərdə belə bir təkəbürlük var idi ki, demisənsə, sözün qanlıdır. Ged elə. Əbu Cəhəl yaxınlaşır ki, onun başından tutsun, qorxaraq çəkilir dala. Bir-iki dəfə həmlə edir, çəkilir dala. Həmlə edir, çəkilir dala. Peyğəmbər sözünün namazını duyur, tutarır soruşurlar ki, bəs niyə belə edirdi? Bir mənim ölümün arasında bir xəndək var idi. Öd yanırdı. Hər yaxınlaşsa da vururdu məni, çəkilirdim qala. Peyğəmbər s.ə.v deyir, o mələklər idi. Qanadları ilə məni qoruyurlar. Əgər o mənə yaxınlaşsaydı, Allah'a hamd olsun ki, onlar onu parça-parça edərdilər. Başqa ayətdə də Fəaliyyət surəsinin axırıncı ayələrinin nazil olma səbəbi var. Bu hədisə aiddir, burada gətirməyib müəllif. Deyir ki, Əbu Cəhil, sən bilirsən mənim nə qədər tərəfdarım var. Çağıraram, hamısı gələr. Allah subhanət hələ də ayə nazil edir. Fəliyyəd ünədiyə, qoy çağırsın. Sənəd öz zəbəniyə. Biz də zəbəniləri, cəhənnəm cəhənnəmdə əzab verən mələkləri çağıracaq. <laughs> Bir cəhəsi olan hamısına bəs həmçinin insanlara kömək etməsi mələyin öz qüvvəsi ilə olmur. Allah subhanətə alə bunu ayələrdə izah edir. Kömək edən Allahdır. Allahın izni olmadan heç bir şey kömək edə bilməz. Mələk yalnız səbəbdir. Öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirən yaradılan məxluq, əssalam, əsas kömək edən Allahdır. Allah subhanət hələ buna görə Nəml surəsi 62-ci ayədə deyir ki Əmmən yücibul muttərrə izə dəəhu və yəxşifu su və yəcəlikum xulefəl ard Əyləhümmə Allah dua edib ondan istəyəni istədiyini Allahdan başqa kim verə bilər? Ehtiyac içində olanın çətinliyə düşəni, çətinlikdən kim çıxara bilər? Başınıza gələn bəlanı sizdən kim uzaq edə bilər? Və yer üzündə sizi kim xəlifə edə bilər? Heyvanların da üzərində siz ağasız, istədiyiniz şeyi edirsiniz. Bunu sizə kim verir? Bu ixtiyarı sizə kim verir? Allahla yanaşı kiməsə şərik qoşursunuz. Fikir verin. Allahın istəyi ilədir hər şey. Baxmayaraq mələkçilər bu qədər vəzifələr yerinə yetirir. Lakin bunların hamısı Allahın istəyi ilə bağlıdır. Allah istəməsə, onlar heç nə edə bilməzlər. Sonra, bu da xüsusidir bu sahabə üçün, Sad ibn Muaz radiyallahu anhını vəfat edir. Ər titrəyir onun ölümünə. Gör necə sahabə olur və səmalar, səmaların qapıları açılır onun üçün. Və 70 min mələk şahid olur. Yəni, onun e, cənazəsində dəfn olunana qədər iştirak edir. 70 min mələk Səad ibn Muaz radiyallahu anh həmsinin müqəddəs yerləri də qorumaz mələklərə tapşırılıb. Məkkə və Mədinəni. Məkkə üçün İbrahim aleyhissalam dua edib, həm namanlıq olsun, Mədinə içində Peyğəmbər s.ə.v. Əkkə ilə Mədinənin ətrafı mələklərlə əhatə olunacaq. Və Məsih Dəccəl gəldikdə Məkkəyə, Mədinəyə daxil ola bilməyəcək. Bütün yer üzünü gəzib dolaşır. Bütün yer üzünü. 40 gün ərzində bir gün, bir il, bir gün, bir ay, öbür gün, bir həftə və yerdə qalan günlər, adi günlər kimi olur. 300 neçə gün eləyir. Məkkə ilə Mədinəyə isə daxil edə bilmir. Məkkə ilə Mədinədə olan münafiqlər özləri onun yanına çıxır. Özləri fikir verin. Allah subhanət hala möcüzəsidir bu. Və burada izah edir ki, mələklər əllərində qılınc dayanacaqlar Məkkə ilə Mədinənin ətrafında. Hansı tərəfdən Əsib Əcəl daxil olmaq istəyir, onu dəf edəcəklər. Uzaqlaşdıracaqlar. İsa Aleyhisselamın nazil olması bu arada Məsih Dəccəl gəldikdən sonra İsa Aleyhisselam gəlir onu öldürmək üçün Rəhminəm Allah yaratmaq üçün İsa Aleyhisselam necə gəlir? Mələyin iki mələyin qanadları üzərinə əlini qoyaraq, yəni qoymuş vəziyyətdə ağ minarənin yanında yerə inir. İndi bəziləri əynində də çox gözəl, qəşən ətirli paltar olur. İndi bəziləri o ağınlarının qırağını doğrayırlar. Ki, İsa Aleyhisselam gələn kimi onu tuturlar. Bəziləri. İsa Aleyhisselamı sevməyənlər. Allahın lənətinə gəlmiş bəndələr. Və bir də və sonuncu mövzudur. İnsanlara əziyyət ver verilən, insanlara əziyyət verən şey mələklərə də əziyyət verir. Peyğəmbər s.ə.v sarımsaq soğan, kəbər yeməyi məsidə gəlməyi qadağan edir, nahi edir. Salıncaya qoyanı kədəri yemək caizdir, ye evdə. Məsidə gəlib cəmaata əziyyət vermə. Amma qadağan olunmuş şey, haram olan şey çəkib məsidə gəlmək. E, nə dərəcədə günahdır? Əvvələ haramdır, ikincisi də ki, əziyyət verirsən həm müminlərə, həm də mələklərə. Peygamber s.ə.v. bunu qadağan edir. Qədirdə mələklər bütün müminlərin, xüsusən də peyğəmbərlərin dostudur, sevimlisidir. Müminləri, xüsusən də peyğəmbərləri sevirlər. Onlara düşman olan isə, siz bilirsiniz kimlərdir, Allahın lənətinə gəlmiş bəndələr, onlar heç neyinə razı qalan deyirlər. Heç neyinə. Musa aleyhissalam onlara o qədər möcüzələr göstərdi. Razı qaldılar, Yox. Asıl baxın, Araf surəsi səvələmirəmsə 167-ci ayədə Allah tələ görün nə deyir? E, qiyamətə qədər onları zəlil edən şəxslər göndərəcəm. Və e, bu baş verib, baş verəcək də qiyamətə qədər. İnşallah. Allah subhanətə alə bizi sadiq mümin bəndələrindən etsin. Amin. على سؤال جزمات من خدمات من جزمان أفريقيا مثلا سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مؤلف بإلى راه حق الله hədis gətirir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kiçiklərimizə rəhm etməyən, böyüklərimizə də hörmət etməyən bizdən deyil. Böyüyə hörmət eləmək lazımdır. Və böyük içəri girdikdə qalxıb onunla görüşmək, avtobusda, metroda, yaşlı şəxs daxil olduqda qalxıb ona yer vermək, bunlar hamısı hörmətdən sayılır. Qatışdırmayın ki, peki Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib kiməsə görə ayağa qalxmağı, onunla bunun arasında fərq var. Hörmət üçün ayağa qalxmaq olar, amma şəxsiyyəti əzəmətləşdirmək üçün ki, filan kəs gəldi, qalxaq ayağa. Bunu Peyğəmbər s.ə.v heç özünə rəva bilməyib, qadağan edib. Nəinki Peyğəmbər s.ə.v-dən də səviyyəylə aşağı olan şəxslər. Bu maraqlı şey xatırlamaq istəyirəm sizə. Müəllim sinifə daxil olur. Tələbələrin hamısı qalxır. Müəllimə hörmət yox, əzəmətləşdirərək qalxırlar ki, müəllim gəldi, amma ayağa qalxmalı. Tələbələrdən biri qalxmır. Qalxmır, Alim deyir ki, sənə ədəb əxlaq, ədəb ərkən öyrətmirlər. Buna əxlaqsızlıqdır. Qalx ağa. Tələbə qalxır və bu ayəni oxuyur. Bu hadisə Ərəb dövlətlərində baş verib. Mütəffin surəsinin ayəsidir. Çoxunuz bəlkə bunu bilirsiniz. Yəvmə yəqumun nəsü li Rabbil ələmin. O gün ki, insanlar yalnız Rəbbi üçün ayağa qalxacaqlar. Yəni, Rəblərini əzəmətləşdirərək şənini yüksək tutaraq ayağa qalxacaqlar. Rəbbindən başqa heç kəs üçün ayağa qalxmaq olmaz. Peyğəmbər s.ə.v üçün də belə. Ayağa qalxmaq olmaz. Hörmətün dəli, hörmətün müəllimin də qabağında, atanın da, dostun da, hamısı hörmətün qalxmaq olar. Sonra böyük olan yerdə kiçiyin danışmaması. Peyğəmbər s.ə.v-in yanında Əbubəkir, Ömər rəqələrinə olur və İbn Ömər, Abdullah, Ömərin oğlu. Abdullah da orada olur və danışmır. İzn istədikdən sonra isə danışmaq vaizdir. Həmən rəvayətdə də yenə buna işarə var. Peyğəmbər s.ə.v bu məclisdə sual verir oturanlara ki, hansı ağacdır müminə oxşayır? hansı ağacdırsa ümumi oxşayır, heç biri cavabını tapmır. İbn Ömer deyir ki, rəzələn huna, qəlbimdən xurma ağacı keçirdi. Lakin utandım böyüklərin yanında bunu deyim, demədim. Sonra atamla çıxıb getdikdə atama dedim ki, bəs xurma ağacı fikirləşir. Dedim, Peyğəmbər s.ə.v də təsdiq edir, deyir ki, o xurma ağacıdır. Ömer də rəzələn deyir ki, əgər qəlbimdən keçirdisə, gərək deyərdim və mən sizdən utandım, sizin yanınızda danışmaqdan utandım. Bu da səhabənin əxlaqı. Bizimkilər atanı evdə olar, qasır telefonu götürür, özü də evə, kimsə nə istəyən. Dəzərrə təsvir atanın, o atanın tərbiyə etməsindən asılıdır. Atana bir dəfə onun əlinin üstünə vursa, bütün qüvvəsi ilə ikinci dəfə onu heç nə etməz. Bəli, yavaş-yavaş Yəni, hər, hər şeyə görə vermək olmaz uşağa. Çünki Ömər Rədiyallahu anhın çox gözəl sözü var. 7 yaşa qədər uşaqla rəhmlə. Gördünüz, kiçiklərimizə rəhm etməyin bizdən deyil. 7 yaşına qədər rəhmlə. 14 yaşına qədər vurmaq və 21 yaşına qədər dost olmaq. Hər şeyə görə də vurmaq lazım deyil. Çünki hər şeyə, hər şeyə görə vurduqda uşaq sırtı olur. Ancaq vurmayıb, vurmayıb, vurmayıb. Birdən vuranda artıq o qorxunu hissedir. Hər dəfə elə bir dənə baxmaq kifayət edir. Baxanda bilirsin, bilir ki, bu pis əməldir. Əgər sərt, tərs-tərs baxırsa, deməli bundan çəkinmək lazımdır. Həmçinin uşağa qarşı rəhimli olmaq barəsində hədis gətirir. Buxar Rəhməhullah deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbər s.ə.v birlikdə bir nəfərin evinə qonaq getdik. Sahabin Şəhzərət Əlidir, radiyallahu anh. Çünki deyir, Hüseyin Peyyambiyana qaçırdı, oynayırdı. Peyyambiyar s.ə.v də tutub onu bağrına bastı. Müdahələdi və dedi ki, Hüseyin məndəndir, mən də Hüseyinlə. Yəni ki, mənim qanımdandır. Allahım, onu insanlara sevdir. Özür duaydır. O cür duanın qarşısında Allahın sevdiyi o bir şəxsiyyəti hansısa zalim məhv edir, şəhid edir. Allah bilir hansısa zalim. Başqa bir hədisdə deyir ki, hətta heyvanlara rəhm edin. Kəsdikdə onları rahat kəsin. Bıçağı itiləyin, ona əziyyət olmasın. Bıçağına göstərməyin yerə yıxıb rahat onu Allah xatirinə kəsin. Deməli, müsəlman təkcə insanlar deyil, heyvanlara da, ağızlara da, hamısına hörmətlə yanaşmalıdır. Ağacı sındırmağı Peyğəmbər Sələm qadağan edib. Heyvanları əbəs yerə öldürməyi qadağan edib. Müsəlmanlara əbəs yerə toxunmağı qadağan edib. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, hər tərəfli canlılara hörmətlə yanaşaq. Bir nəfər şəxs, Peyğəmbər səsələm deyir ki, bir nəfər şəxs yolla gedirmiş, susayır və quyunun başına gəlir ki, quyudan su götürüb içsin. Görür ki, bir it quyunun başında dayanıb ləhliyir, su içmək istəyir, amma quyudan necə su içsin? su içə bilmir. Suyu görür, amma içə bilmir. Yəni, təsəvvürə gəlir, buna dəhşətli bir hadisədir, yəni bir haldır. Və bu an onun köməyinə ilə bir şəxs yetir, suyu çıxarır, xufunu çıxarır, suyu doldurub qoyur itin qabağına. İçir və Peyğəmbər s.ə.v deyir, o şəxs bu əməlinə görə cənnətə getdi. Bunun əksi bir qadın kişiyi sadə rəfaqa bağlayır otağın ağzını. Kişiyi bıraq, yemək içmək də vermir. Ağzından kişi yerdə ölür. Deyir, o qadın da cəhənnəmə getdi, aməlinə görə. İndi görün o qəfəslərdə saxlanılan muşlar, pələnglər, şirlər, yazıqlar hamısı adından və yaxud e, təkib tənhalıqdan nədən ölürlər, onların hamımız olacaq. Xəyələr cəmaətə göstərib cəmaəti ya güldürsünlər, ya onlarla pul qazansınlar, vesaire vesaire günahlar törədirlər. Həmsinin görünmə maraqlı hədisdir. Bu hədisi neçə il bundan qabaq oxumuşdum. Bu yenə rastına çıxdı. Əkələ 10 il bundan qabaq. Bir nəfər Deməli, Abdullah ibn Asib radiyallahu anh deyir ki bir dəfə Peyğəmbər s.ə.və oturmuşdur. Bir nəfər kişi gəldi, oturdu və bir quş gəldi Peyğəmbər s.ə.v başının üstündə uçmağa başladı, dövr etməyə başladı. Peyğəmbər s.ə.v də Peyğəmbərdir, bilir ki, bu quş niyə görə belə həyəcanla, təşvişlə uçur. Baxdı o kişinin üzünə dedi ki, apar onun yumurtasını qoy yerinə. Olmaz. Toyağın yumurtasını götürmək olar. Çünki toyağa Allah-u Teala yaradıb ki, o yumurtasını da yumurtasını yiyək. Amma quşun nə bilim İranın, nə bilim nəyin, nəyin yumurtası ilə, balası ilə nə işin var? Sənin balana kimsə gəlib toxunsa xoşuna gələr. Bəs sən niyə o canlının balasına toxunursan? <clears throat> Sonra başqa bir fəsil gətirir Buxar Rəhmanullah deyir ki insanlar arasında əmin amanlıq yaratmaq üçün sülh yaratmaq üçün əlinizdən gələn, əlinizdən gələni etməlisiniz. Yalan danışmalı olsanız da belə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, iki şəxsin arasında sülh yaratmaq, onları barışdırmaq üçün danışılan yalan yalan sayılmır. Sahibi də yalancı sayılmır. Və üç şeydə bilirsiniz. Üç şeydə yalan danışmaq olar, Birincisi, düşmənə, çox ermənilər tutub sənin Azərbaycanın pozisiyasını. Satmaq olmaz, yalan danışmalısan. İkincisi, bayaq dediyim, iki şəxsi barışdırmaq üçün və üçüncüsü, bu lap təhlükəli olsa da deyəcəm, çünki Peyğəmbər Fəsirənin sözüdür. Həyat yoldaşına yalan danışmaq. Yadıma gəlir ki, 8 il bundan qabaq Şeyhin toyini qamətin. Burada çıxış edirdim. Tələbəkarlıq haqqında. Çıxış etdikdən sonra suallar verdilər. Qabada. E, bu sualı da verdilər ki, nə, vaxt, nə zaman yalan danışmaq olar? Bu cavabları verdim. Sonra suallar verdilər. İndi şeyh kaseti evdə qoyub baxır. Hamı oturub evdəkilər baxırlar mənə sağ verirlər, yalan danışmaq olar. Mən də cavab verirəm, filan şeydə olar, filan şeydə və filan şeydə olar. Hamısı qavət deyir, hamısı vırrandı mənə belə təs-təs. Həyat öldəsini yarab dəyişə olar. Qavət deyir, qıpqıyım, onlardan bilməm nə cavab verim. Bir-iki sualdan sonra bir də sual verdilər ki, necə yalan danışmaq olar qadına? Detalları ilə izah elə. Necə cavaba bax. Samet bir üyemi yax kimi yayıldı. Dedim ki, tutaq ki, gedib bir, bir iki şirvanlıq paltar alırsan, gətirib verirsən, ona deyirsən ki, 10 şirvan almışam. <laughs> Bu bu əvvəz çox sevsin səni, çox istəsin. Sözsüz ki, məsləhət görmürəm ki, evlilər kimi dəfə evlənsin və ona görə də yalan danışsın. Həyat yoldaşına. Yəni, evlənmək istə açıq desin. Lazım deyil yalan danışmaq. Hələ birini ala bilmir, deyir inşallah. Bu şəxs ki, insanlara qaynayıb qarışır, onlardan gələn əziyyətə səbir edir. O, insanlara qayılıb qarışmayan, heç bir əziyyətlərə məruz qalmayan şəxsdən daha əfsəldir. Allah üçün daha sevimli şəxsdir onların, onların içərisinə girib onları dəvət etmək, nə əziyyət versələr də, vahabi desələr də, nə deyirlər desinlər, o əziyyətlərə səbir, təmkinlə, gözüb, dəvətini etmək, evdə oturmaqdan daha yaxşıdır. Müsəlmanı, yəni müsəlman müsəlmanı heç bir halda tərk etməməlidir, hicr deyilir buna. Yəni, üç gündən artıq salam verməmək, tərk eləməyi. Bu yalnız bidət əhli dinə yenilik gətirənlər, gətirənlər müstəsnadır. Onları tərk eləmək lazımdır. Ki, ağılları başına lazım Allahın dininə, şəriyyətinə yeniliklərdən, gətirdiyi yeniliklərdən əl çəksin. Ondan sonra yenidən onlara o əlaqəni vurub qardaş olmaq olar. Və görün Peyğəmbər s.ə.v müminlərə nəyi nəsiyyət edir? Deyir o müminlər, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə paxıllıq etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, arxa çevirməyin. Və ey Allahın qulları qardaş olun. Qardaş qardaşı üç gündən artıq tərk etməməlidir. Üç gündən artıq tərk etmək olmaz. Üç gündən artıq tərk edərsənsə, hər ikisindən mələklər lənət oxuyacaq. Üç gündən artıq tərk etmək olmaz. Və sonuncu hədislə bu mövzunu da bitirək. Çox maraqlı hədisdir. Mən birinci dəfə də oxuyurdum bu hədisi. <clears throat> Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir gün ona belə dedi. Ki, mən bilirəm nə zaman sən qəzəblənirsən, nə zaman da razı qalırsan. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, ya Resulullah, haradan bilirsən? Necə bilirsən bunu? Deyir, sən razı qaldıqda mənim suallarıma bəli Məhəmmədin Rəbbinə and olsun deyə cavab verirsən. Qəzəbləndikdə isə xeyr İbrahimin Rəbbinə and olsun deyə cavab verirsən. Burada hikmət var. Axırında deyir Ayşə rədiyallahu anha özü izah edir bunu. Deyir ki, mən sənin özünü yox, yalnız adını tərk edirəm. O hicr var, hicr tərk etmək. O heç vaxt Peyğəmbər s.ə.v-i tərk eləməyib. Yəni ondan uzaqlaşmayıb, ona ikrə hissi oyanmayıb ona qarşı, Peyğəmbər s.ə.və qarşı. Qəzəbləndikdə ancaq adını tərk edir. Fikir ver. Peyğəmbər s.ə.və də bundan həzz alır. <laughs> Rəsulullah s.ə.və Subhanəkə Allahumma və bihəmdə. Şəhələ ilə.